أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني تعالى ta'ala leo الله الكريم tasoma beti ya kwanza tasoma beti ya kwanza ambapo ndio tutakuwa tunaanza moja kwa moja manzuma hii jana tulieleza kwamba imamu huyu mzaliwa mwaka wa mia mbili na thalathini amekufa mwaka wa mia tatu na kumi na sita tukaeleza kwamba ni imam min aimati ahli sunnati wal jamaa ni kiongozi mwanawachuoni mkubwa kabisa katika wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa kawa tumeeleza kwa ufupi safari zake za utafutaji wa ilmu kadhalika tukawaeleza mashehe zake tukataja miongoni mwa mashehe zake ni wale waliopokea kutoka kwao ashabul kutubi sita miongoni mwao Bukhari na Muslim na wengineo na miongoni mwa mashehe hao ni Muhammad ibn Bashar tukasema Muhammad ibn al wa Muhammad ibn Yahya az ونصر بن علي البصري al-Basri na wengineo wa Yaqub ad-Dawrati hawa ni mashuyukh wa na wengineo ambao wao wamepokea kutoka kwa mashekhe hawa lakini pia tukataja wanafunzi wa shekhe huyu ambao walisoma kutoka kwa shekhe huyu walipokea hadithi kutoka kwa shekhe huyu miongoni mwa مسجد ها والذي مشهور ومعروف ني الامام الدارقطني ني الامام الدارقطني كذلك الامام ابو عبد الله ابن بطه هاوا ني وانا وشوني ambao walio soma kwa shekhe huyu ibn abi daud kadhalika kawa tume onyesha namna gani wanawachuoni wanamzaki imamu huyo ukubwa wake wa ilmu makana yake kwa wanawachuoni na kazi alizofanya kadhalika vitabu alivyoandika ambayo ndiyo kazi aliyoifanya maisha yake mazima tataja miongoni mwa vitabu tataja kitabu al-Musnad كتاب الناسخ والمنسوخ كتاب التفسير كتاب القراءات كتاب المصاحف وال... وكتاب المصابيح هذا في الحديث كتاب نظم القرآن فضائل القرآن شريعة التفسير ameandika katika mawadi tofauti tofauti katika fununi tofauti tofauti jambo linaloonyesha ukubwa wa ilmu aliyokuwa nayo imamu huyu Ibn Abi رحمه الله ta'ala na moja kwa moja leo biiznillah tunaingia katika manzuma yake sehemu ya kwanza ya hii manzuma manzuma alianza al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala kwa kuonyesha namna gani watu wanatakiwa washikamane na kitabu na sunna atamassuku bilkitabi wassunna kushikamana na kitabu na sunna na hii milango hapa haipo katika asli ya kitabu yani katika asli ya matni eti kwamba labda ukisoma asli ya matni utakuta hii milango ambayo iliyowekewa mabano isipokuwa milango hii imewekwa kwa sababu ya kutaka kuweka wazi kuweka wazi mtu akiwa anasoma kitabu hichi basi afahamu kwamba ubeti huu maudhu yake inazunguka katika sehemu gani na ubeti huu maudhu yake inazunguka sehemu gani lakini muallif mwenyewe hakuanza hivyo wazi hakuanza hivyo isipokuwa ameanza moja kwa moja na na ubeti akisema tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu maana ubeti huu kwa Kiswahili tamassak yani shikamana shikamana bimaana ushike sawa sawa bihablillahi ushike kamba ya Allah wattabi'il huda na ufuate uongofu shika kamba ya Allah tabaraka wa taala na ufuate uongofu wala taku bidiyan na wala usiwe mtu wa bid'a yani usiwe mzushi eh? na wala usiwe mtu wa bida wala usiwe mtu wa bida la'allaka tuflihu ili kwa kufanya hivyo huenda ukafaulu la'allaka tuflihu ili kwa kufanya hivyo huenda ukafaulu kwa sababu masala haya ni masala ya ya kiitikadi falah ya akhira ndio inayokusudiwa hapa kadhalika falaha ya hapa duniani na katika akida mtu kukata kufaulu kwa mtu ni jambo lisilopendeza yaani kusema kwamba ukifanya hivi wewe ni moja kwa moja unaingia unaingia peponi lakini tunasema kwamba ukifanya hivi wewe unastahiki kuingia peponi narju laka khairan nataraji kwa wewe kheri melewana ndio maana hapa akaleta la'allaka tuflihu huenda wewe ukaja kufaulu kwa kule kushikamana na salazima la kitabu na sunna na kuto kuwa mtu wa bid'a somo tunalosoma ni somo la aqida wazi kwa ningependa kwamba tuwe makini sana katika hizi abiati ambazo tunazosoma kadhalika na sharh ambayo atakayokuwa akishereheshea Sheikh Saleh bin Fauzani bin Abdullah al-Fauzani Allah yahfadhuhu na wanafunzi anatakiwa aweke hazi awe haziman katika kuyazingatia yale ambayo anayasomeshwa asiwe mshabiki na kadhalika asiwe ni mtu ambaye atakuwa anasikiliza maneno yanaingia sikio la kwanza na kutokea sikio la pili na tunapofundisha haya tunakusudia pia hata waliopo nje labda kupata nafasi ya kuweza kusoma na kuja hapo kusoma kadhalika waweze kuyasikia na waweze kuyafuata kadhalika wale watakaosikia sauti kwa njia aina yoyote ima kwa kurekodi au kwa kadha kadhalika waweze kuyafata kwa nini kwa sababu aqida ndiyo msingi mzima wa Uislamu uislamu akiwa hana aqida yani itikadi yake ikiwa ni mbovu maanake Uislamu wake utakuwa ni mbovu hata kama atadai kwamba yeye yupo sawasawa katika yale ambayo anayo yaamini kwa hiyo angalia Al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala anatuambia tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Wazi? Shikamana na kamba ya Allah. Hii kamba ya Allah hapa ni alkitab wa sunnah. Ni kitabu na sunna. Kana kama anakwambia shikamana na kitabu na sunna na ufuate uongofu hivi vitu viwili havitaki mujamala havitaki havitaki mujamala wala havitaki eh murawadha pita kulia atokea kushoto mradi kama tayari wataka dini basi tamassak bihima shikamana na vitu hivi viwili wadha wala takubidiyan baada ya kushikamana vitu viwili usiwe mtu wa bid'a manake hapa anaweza akapatikana mtu ambaye yadhhar anadhihiri sawa annahu mutamassikum bihima kwamba ameshikamana na hivi viwili bil kitabu wa sunna ha katika kitabu na sunna imma madhharan ya wazi matendo yake na maneno yake lakini yakawa moyoni hakuna yale ambayo yanayopelekea kwenye hicho kitabu na sunna hawakawa katika maneno tu peke yake bila matendo kadhalika akawa katika matendo yake hakuna yale ambayo pia ni kitabu na sunna kwa anasema wala takubidiyan wala usiwe mtu wa bid'a wala takubidiyan wala usiwe mtu wa bid'a ma kaunika mutamassikum bilkitabi was sunna sawa pamoja na kwamba wewe umeshikamana na kitabu na sunna hutakiwi pia kuwa ni ni mtu wa bid'a la'allaka tuflihu kifanye hivyo biiznillahil karim narju laka khaira tunataraji kwa wewe khairi kwamba utakuwa ni miongoni mwa faulu asharh kunua kwenye sharh kunua kwenye sharh قال قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بقوله تمسك بحبل الله أميازا ناظم يعني ابن أبي داود الله مرهم نظمياك وقولي ياك وانبا تمسك بحبل الله أي تمسك أيها المسلم شكمانا أو شيك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة shika kamba ya Allah ambayo ni Qur'ani na Sunna akhdhan anasema maneno haya aliyachukua min qaulihi ta'ala kutoka kwenye neno lake Allah mtukufu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah nyote wala msitofautiane na kamba ya Allah hapa ni kitabu na sunna ومن قوله صلى الله عليه وسلم كذلك نكتك قولياك امتوم رحمة الأمان زيجولاك فإنه ما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا حقيقة يوتي أتكيشي miongoni mwenu wataona tofauti nyingi alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa ar-rashidin almahdiyina min nijieni kushikamana na sunna zangu na suna za makhalifa wangu waliokuwa waongofu baada yangu tamasaku biha shikamaneni na kamba hizo ambayo ni nini ni sunna na sunna za mtume na sunna za makhalifa waadhu alaiha binawajidh na mziume kwa meno ya magego wa iyakum na tahadharini nyinyi wa muhdathati al-umur na mambo yenye kuzushwa fa inna kulla muhdathatin bid'a hakika kila lililozushwa ni uzushi wa kulla bid'atin dalala na kila uzushi ni upotevu au billahi min dhalik hadithi pia hii ni hadithi sahihi akhrajahu abu dauda وقال حديث حسن صحيح كذلك ابن ماجه وأحمد والدارمي وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من حديث الإرباز بن سارية رضي الله عنه وحديثنا هذا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة إلى آخر الحديث على سيما shekhe فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة beti hii ambayo ameielezea al-Imam Ibn Abi Daud imechukuliwa kwenye Qur'ani kwa aya ile waatasimu imechukuliwa kwenye sunna kwa hadithi hii ya Irbad bin Sariya wa huwa al-amru bitamassuki bihablillah nayo ni amri ya watu kushikamana na kamba ya Allah wa hablullahi huwa alquran wa sunnatur rasul sallallahu alayhi wasallam habli ya Allah ni Quran na sunna ya Mtume sallam au bi ibaratin ukhra naqul au kwa ibara nyingine twasema hablullahi huwa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulihi kamba kamba ya Allah ni wahyi wake aliyoteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam سواء كان قرانا او سنه او سواء كان قرانا او سنه متى كنا نينا بالوندلهزا عباره اللي تانغوليا سواء هو القراني او سنه يمتم محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تمسك بحبل الله يعني اعتصم به ها نينا المؤلف رحمه الله كما تمسك بحبل الله بمعنى شكمانا نايو fungamana nayo kama qala wa'tasimu bihablillah kama alivyosema Allah tabaraka taala shikamana shikamaneni na kamba ya Allah wan nabii sallallahu yakula inna Allah yarda lakum thalathan Allah anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a mumwabudu msimshirikishe na chochote wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu hadha wa mahallu shahid na mshikamane na kamba ya Allah tabarak wa taala nyote wala msitofautiane wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum kadhalika mumnasihi yule ambaye Allah tabarak wa taala amemtawalia amemtawalisha amemtawalisha kamfanya kuwa ni kiongozi wa mambo yenu na nasiha hapa inakuwa ni nasiha ya yasiri na sio nasaha juu ya mimbar asema Sheikh Saleh Allah mhifadhi هذه الثلاث منها الاعتصام بحبل الله واضح haya mambo matatu wazi ambayo Allah tabaraka taala anasema anawaridhia wanadamu mambo matatu miongoni mwayo ni kushikamana na kufungamana na kamba ya Allah tabaraka wa taala li'annahu yaqi min al-iftiraqi wal-ikhtilafi kwa sababu kamba hiyo yamuokoa mtu kutokamana na iftiraqi min alfurqa walikhtilafi min alkhilaf sawa walikhtilaf min alkhilaf ay almukhalafa kwamba kwa sababu kufanya hivyo kuna muokoa mtu kutokamana na farqa tengamana na kutofautiana fala yahsulu alikhtilafu waliftiraku haipatikani watu kuhitilafiana na kufarakana illa bisababi adami tamassuki bikitabillah isipokuwa ni kwa sababu ya kuto kushikamana na kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na kuto kushikamana na sunna za mtume wake eh, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaftirati ahli alkitabi kama walivyofarakana watu wa kitabu ambao ni mayahudi na manasara na anna Allah anzala alaihim at-taurata wal-injil pamoja na kwamba Allah yeye aliteremsha kwa wao Taurat na Injil walakin lamma lam yatasimu bihablillahi tafarraqu wakhtalafu lakini walipokuwa hawakufungamana na kitabu cha Allah wakawa wamefarakana na wakatofautiana walihadha qal sababu hiyo Allah tabarak wa taala akasema akiwa anatukemea wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adhabun adhim kwamba msiwe kama wale ambao waliofarakana na wakatofautiana baada ya kujiwa na kita, baada ya kujiwa na ubainifu bimaana Taurat na Injil baada ya kujiwa na ubainifu wa ulaika lahum adhabun adhim hao ndio ambao watapata adhabu kubwa hao ndio ambao watapata adhabu kubwa baada ya nini ya kutofautiana na kufarakana na hali ya kuwa tayari wamekushajiwa na ubainifu ambao ni Taurat na Injili sema hadhihi tariqatu ahli alkitab kutofautiana na kufarakana ni njia ya watu wa kitabu annahum taraku kitaba rabbihim fatafarraku ambao wao waliacha kitabu cha Mola wao kwa kuacha kitabu cha Mola wao wakafarakana fahimu jamaa kwa kuacha kitabu cha Mola wao wakafarakana jambo hili la kushikamana si jambo la mtu kusema tu kama tunashikamana kama tutakaa tukusanyane sehemu uwanjani sema tunashikamana a ah, ah. hapana haliko hivyo jambo hili linahitaji watu wawe makini kuziangalia zile nyenzo zinazowafanya wao washikamane kwa sababu kushikamana tu kwa kusema mnakuwa ya mjashikamana kunatakiwa kupatikane kitu kitakachowafanya mshikamane wazi ndio maana alipokuja Allah tabarak wa taala kueleza al-ihtisam aliweka bi ha ايش الحبل واضح na alhabl ni nini kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kwa maana hiyo ni kwamba yule ambaye anayesema kushikamana bila kupatikana jambo litakalomfanya yeye ashikamane huyo hatakuwa ameshikamana hata kama atasema hapa tutakuwa tumefahamiana vizuri na asema wa hadhihi natijatu hatmiyatu likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulillah rasulih sallallahu alaihi wasallam asema haya ndiyo matokeo ya mwisho matokeo ya kukata ايش matokeo ya kukata amekwambia wewe usiposhikamana na kitabu cha Allah tabarak wa taala sawa wewe bado hauja haujashikamana bimaana hautokuwa na umoja ni lazima utawaacha wenzako kati aliyoshikamana kitabu cha Allah na ambaye ameacha kitabu cha Allah ni nani ambaye alioleta mfarakano nani aliwaacha wenzake aliacha kushika kitabu cha Allah sawa wala la نحن ننظر في ماذا في الرجل الذي تمسك بكتاب الله صح tunamwangalia mtu ambaye alishikamana na kitabu cha Allah kwa hii ni natija hatimia ايش natija hatimia kwamba ili tukuone umeshikamana na unapenda umoja na mshikamano la budda an takuna mutamassikan bikitabillah hadhihi natija hatimia la nandhuria shimalan wala yaminan hatuangalia kulia wala kushoto tunaangalia hapo hal tamassakta بكتاب الله وسنة رسول الله نعم تمسكت خلاص أنت معنا حوكش كمان خلاص انتهى امشي نندى أنسمى هذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته kwa kila yule ambaye hajachukua dini yake na itikadi yake min kutoka kitabillahi kwenye kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna natijata hakika matokeo ya mtu wa aina hiyo al-ikhtilaf wa tafarruq huwa analeta tofauti na analeta nini mfarakano wallahi nahnu natabi kathir minan nas واضح عشان ما يريدون أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فشوكنا ما شوكنا ما توينجي فنيني كسبابه هاتي كوش كمان أنا كتابه شاء الله نسنة زمتم محمد صلى الله عليه وسلم هامنين أنا الشيخ صالح في فوزان بن بنبي الله الفوزاني حفظ الله الله تعالى كيشا أكسيما شيخي قال الله تعالى نسيما الله تبارك وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل عزب بما لديهم فرحون كتك سورة المؤمنون آية يا همسيني نمبيل بك همسيني نتات أنا سمع الله تبارك وتعالى حقيقة أمة ni umma mmoja nami ndiyo Mola wenu natakiwa mniogope umma wetu huu ni umma mmoja na Mola wetu Allah tabarak wa taala ni wajibu kwetu sisi kumcha kumuogopa wazi kisha asema fataqatta'u wazi fataqatta'u amrahum bainahum zubura baada ya maneno haya ay fatakattau ay fatafarraku watu baada ya kuamrishwa na Allah tabaraka wa taala wamwabudu Mola wao mmoja na wamuogope yeye watu wakawa ni wenye kufarakana watu wakawa ni wenye kufarakana ay fatakatta'u amrahum wakawa ni wenye kufarakana katika dini zao katika mambo yao bainahum wao kwa wao zuburan zuburan ay ahzaban makundi kwa makundi wakawa kila mtu ana kundi lake kila mtu ana kundi lake kullu hizbin bima ladayhim farihun kila kundi katika lile ambalo lililokuwa nalo wanafurahia lakini waliambiwa nini wa ana rabbukum fattakun mimi ndio mola wenu niogopeni wazi eh anasema al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala ay fatafarraqa al-qaum alladhina amarahum Allah min ummati ar-rasul Isa بالاجتماع على الدين الواحد والمله واضح وكفركana watu ambao Allah tabaraka wa taala aliwaamrisha kutoka kwenye umma wa mtume Isa washikamane katika dini moja na mila moja واضح itafarraku dinahum allati amarahum biluzumihi wakafarakana na kuiacha dini yao ambayo Allah tبارك وتعالى aliwalazimisha wao washikamane nayo wao washikamane nayo kisha wakawa makundi makundi kila hizbin bima ladaihi farhun kila kundi unakuta lina katika yale ambao wanapenda wako wanafurahia watu kikaa tukisikiliza kama anapendeza mashallah hili ndio kundi letu kikaa tukisikiliza haya makundi yanapendeza mashallah hili ndio kundi letu kikaa tukisikiliza haya yanapendeza sema ah, sisi tuko huko ni akapatikana misikiti na majina yake eh, akapatikana eh, vijiwe na majina yake wakapatikana watu na mashehe zao wakapatikana watu na, za, na, na, na zawia zao wakapatikana watu na tarika zao eh katika Uislamu katika Uislamu makadiria wako na zawia zao karibia gapi kuna shadhilia kuna nakshabandia sawa kuna kadiria هذه تلقات وفي المسوف لكن وابقتك زاوية كل حزب بما لديهم فرحون واضحة هايا ما كنت يكون منجي كنا شعرية كنا متزلة كنا جبرية كنا قدرية كنا جهمية na mengineyo mengi khwania hizi tahariri na داعش الشباب alshabab na makundi منجي mengi ambayo yao yanadai kwamba ni hapo katika Uislamu lakini yamegawa vile vitabu katika riwaya katika katika moja ya tafsiri fatakatta'u amrahum minhu bainahum zubura ay kutuban kutuban kila mtu ana kitabu chake mimi cha kwangu ni hichi mimi cha kwangu ni hichi mimi cha kwangu ni hichi wakawa wameacha vitabu vya mitume wakaanzisha vitabu vyao wao wenyewe kila mtu akawa anafanya kitabu chake yastadilu kitabu kitabihi anastadili katika kitabu chake tumeelewana lakini hii natija hatimia likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wasallama fa inna natijata al-ikhtilafu madha wat-tafarruq watu tutofautiana sana tafarakana sana kwa sababu ya kuacha kitabu na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naam anasema Sheikh Fauzan kullun ahdatha lahu madhhaban wa manhaja yukhalifu bihi ghairahu asema kila mmoja alianzisha madhehebu yake na njia yake ambayo anakhalifiana kwa njia hiyo na madhehebu hiyo asiyekuwa yeye fahasalat fitanun adhimatun ikawa imepatikana fitna kubwa wa shururun kathiratun na zikawa zimepatikana shari nyingi la asima minha illa bi bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam hakuna atakayeweza kuepukana na kuokoka na fitna hizo na shari hizo isipokuwa kwa njia moja tu ya kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na sunna za mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم ولا siyama fil asli wal asasi na lazima watu warejee kwenye misingi na asili itabia kuchukua dini juu kwa juu haiwezekani wazi lazima turejee kwenye misingi na asili anta man muslim biaqidati ايش biaqidati ahli sunna wal jamaa irji fi aqidati ahli sunna wal jamaa usiwe ni mtu wa juu juu kiuliza inna allaha mara unasema fi samaa mara unasema fi kulli makan ليش في كل مكان فليش في السماء ها kwa nini unasema fi kulli makan kwa nini kisha kesho unasema fi sama lazima uwe umeshikamana na itikadi yako ya sawa sawa ama mimi na itakidi ya kwamba Allah yuko juu kwa dalili ya kitabu na sunna na aqwalu sahaba wazi umetoa wapi umetoa huko hii ndiyo misingi ambayo mimi nimechukua itikadi hii naam anasema na misingi hiyo na asili hiyo wa huwa alaqidatu nayo ni aqida allati yajma'u Allahu biha baina an-nas aqida ambayo Allah anawakusanya kwa aqida hiyo ay biha ay bil aqida baina an-nas Allah anawakusanya watu kama qala ta'ala kama Allah alivyosema wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah hao watu wakitaka kukudanganya wewe basi mrejee Allah Allah wewe anakutosha katika baadhi ya, ya, ya, ya watu huwa wengine wanapenda kusema maneno mazuri lakini yaliyo moyoni mwao yanakuwa sio yani mtu moyo wake ni mchafu lakini anapenda kusema maneno mazuri mashallah tabarakallah kala wa kala ana muttabi'un bisunna muttabi'un bilmanhaj ana kala ana kala ha tuko pamoja Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallam wa in yuridu an yakhda'uka wakiwa wanakusudia kukudanganya wewe Muhammad fa inna hasbaka Allah tambua ya kwamba Allah anakutosha fa inna Allah kafika kwamba Allah wewe anakutosha huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin yeye Allah tabaraka wa taala ndiye aliyekutia nguvu amekutia nguvu wewe Muhammad na amewatia nguvu waumini binasrihi kwa nusra yake wazi kana kwamba hapa husema walladhi ayyadaka wa bilmu'minina binasrihi kama yeye Allah ndiye amekutia nguvu wewe Muhammad na kawatia nguvu waumini kwa nusra yake Allah tabaraka wa taala kama siku zote Allah huwa anawanusuru waumini hawanusuru wale ambao wanaoyasema maneno kwa mdomo yao hali ya kuwa nafsi zao itikadi sawasawa haipo wale ambao walioshikamana sawa na sunna walioshikamana kisawasawa na kitabu cha Allah katika nyoyo zao yakathibitisha na matendo yao hao ndio ambao Allah atawanusuru kwa kuwatia nguvu watu hao tumeelewana eh waalafa baina qulubihim kisha baada ya hapo kinachotokea ni nini Allah ataziunganisha nyoyo zao Allah ataziunganisha nyoyo zao lau anfakta ma fil ardi jami'an wewe Muhammad kama utatoa vyote vilivyomo ardhini maalaka baina kulubihim hauwezi ukaunganisha nyoyo za waumini walakin Allah alafa bainahum lakini Allah tabaraka wa taala ndiye ameziunganisha nyoyo zao innahu azizun hakim akaye Allah tabaraka wataala mwenye nguvu mwenye hikma kwa taalifu baina alqulub nyoyo kuungana kuwa kitu kimoja ni lazima watu kwanza imani yao iwe ni ya kweli wazi ikiwa imani si ya kweli nyoyo haziwezi zikaungana tutaishia tu katika mayadini huko eh wazi hataishia viwanjani huko kwenye kahawa huko kwenye vijiwe huko kwenye sehemu za mikutanyiko huko kwenye siasa huko lakini tukija hapa tukiwa bado nyoyo hazijao pamoja na imani yetu si ya kweli hatuwazitafuta hata kama tutatoa vilivyomo ardhini vyote tukawapa watu nyoyo hazito hazitokutana hata kama wewe kazi yako ni kuwapa watu tu wape wape wape nyoyo hauwezi kuzikutanisha nyoyo zao ni lazima wawe na imani moja itikadi moja akida moja ndio watakutana nyoyo zao walidhalika utakuta kwamba waislamu wote ni waislamu lakini hawezi kukuta moyo wa ahlu sunna na moyo wa ahlu bid'ah kuwa ni moyo mmoja sio utakuta bainahuma madha ha farqun baina bainahuma farqun shasi' au farqun kabir kati ya moyo wa ahlu sunna wal jamaa na moyo wa ahlu bid'ah utakuta kuna utofauti hata kama kutakuwa huma mujamala lakini utakuta katika baadhi ya vitu wanatofautiana wazi na hii ndiyo hali ambayo inaonekana hata katika jamii zetu naam asema wa inna ma wa inma alladhi yu'allafu baina alqulubi huwa alquran au wa inma alladhi yu'allifu baina alqulubi huwa alquran was-sunnah واضحه لا huko eh asa fala yu'allifu baina alqulubi kathrat العطاء kutoa sana hakuunganishi nyoyo kasratul ataa eh? kasratul ata la yualifu baina alqulub wa kasratul amwal wingi wa mali hakuunganishi nyoyo bal hadhihi tazidu alqulubi nufra wa tabaghudan kutoa sana kunazidisha nyoyo kuwa susuwavu kadhalika kunazidisha bughdha sababu hata utakavyotoa sana kesho watataka wape tena lakini pia unaweza ukampa yule na huyu akawa anakuona wewe wakumpa yule wewe nani adui kimpa huyu kimnyima huyu adui kimnyima huyu kimpa huyu adui kimpa huyu kingi kimpa huyu kichache adui kimpa huyu kingi hakaza hakadha haya yanazidisha nufra tuwavu wa tabaghudan sasa mahma anfakta min al falan tualifa baina al-qulub lolote utakalotoa katika mali hutounganisha nyoyo وانما الذي يؤلف بين القلوب هو القران والسنه لكن كناشو انغانيشا نيويو ني قران والسنه وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى ان الله متتحذرشا مما وقعت فيه الامم السابقه من تفرقها متتحذرشنا ياله ambayo nyumati zilizopita ziliingia katika mambo hayo min kutokana na kufarakana kwa nyumati hizo baada ma jaatha albayinat baada ya kujiwa nyumati hizo na ubainifu qala ta'ala wama tafarraqa alladhina utul kitab na hawakufarakana wale ambao waliopewa kitabu ha illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina isipokuwa baada ya kujiwa na ubainifu laisa lahum uzrun hawakuwa na uzru lianna Allah bayyana lahum sababu Allah aliwabainishia watu hao subhanahu wa ta'ala Allah tabarak wa ta'ala aliwabainishia watu hao wadha baada ya kuwabainishia watu hao lakini humtaraku hadhihi albayyinata fatafarraqu lakini wao waliacha ubainifu huu kisha wakafarakana wakawa makundi makundi kwa lawama inarejea kwa nani kwa wale watu eh kwa sisi tuangalie sisi tumeshikamana katika batil nyinyi mkishikamana katika batil nasema nyinyi mmeshikamana katika batil na, na kushikamana kwenu ni batil sawa eh? sawa mmeshikamana katika batil mshikamana kwenu ni batil sisi tunamwangalia mtu aliyoshikamana ameshikamana katika sunna huyu ndio tunamwangalia kwa hiyo yale maneno ya watu wanaosema kwamba ah, ah, hawataki umoja haya sio maneno ya sawa sawa wazi kwa sababu umoja na mipaka yake na umoja na misingi yake ni lazima tukubaliane kushikamana katika sunna na kitabu cha Allah ikiwa kama wewe umekikataa kitabu cha Allah sisi tunasema tushikamani na wewe kaa pembeni kuna kushikamana ha ambao kunakojenga jamaa kama alivyosema Ibn Mas'ud rahimahullah eh, radiyallahu anhu anasema ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdaka fa innaka aljamaa'ata hina idhin hata ukiwa peke yako maadamu umewafikiana haki wewe ndio jamaa wazi na na kila sehemu iliposema watu wengi watu wengi katika Qur'an mara nyingi ilikuja kuonyesha kwamba wale watu hawajui wale watu ni waovu na mambo mengine yanafanana nafanana na haya na asema waqala Allah ta'ala wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat وقال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه آية زوتة زنونيشة ومهيم وواتكش كمانا نأبايا واتكش كفرقانا طب ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مسيوة كما والي أنباو والي وكتفوتيان من بعد ما جاء أهم البينات ما عاد يكجيوا نا Allah tabarak wa ta'ala anasema fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirina munzirin ay kana an-nasu ummatan wahida mwanzo aya hii kwamba watu walikuwa ni umma mmoja fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirina munzirin kwamba Allah tabarak wa taala akateremsha manabii wenye kutoa bishara na kuonya waanzala mahumul kitaba bilhaqi liyahkuma baina an-nasi fima talafu fihi na Allah akateremsha pamoja na hao mitume kitabu kwa haki ili waweze kuhukumu kwa kitabu hicho kati kuwahukumia watu katika yale ambayo walitofautiana ndani yake وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم na hawakutofautiana katika hicho kitabu hawakutofautiana katika hiyo dini isipokuwa baada ya kuwajia ubainifu baada ya kuwajia ubainifu tena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 alikuwa akisimama usiku kwa sababu ya kuogopa jambo hili la ikhtilafu wal iftirak anamuomba Allah Mola wa Jibril anasema yeye Mola wa Jibril na Mikail na Sirafil muumbaji au mtengenezaji wa mbingu na ardhi alim alghaibi wa shahada mjuzi wa ghaibu na shahada yani mambo ya ghaib na aliyokuwa ya wazi anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun wewe ndiye ambaye unahukumu baina ya waja wako katika yale ambayo walikuwa wanatofautiana kisha mtume za sallam anamuomba Allah ihdini limakhtulifa fihi min alhaq biidhni niongoze kwa yale ambayo waja wako watatofautiana kwa haki katika haki kwa idhini yako kwamba jambo la ikhtilaf ni jambo ambalo labudda minhu ni jambo ambalo lazima watu watofautiane lakini unachotakiwa wewe ni kumwomba Allah tabarak wa taala pale wapo watu wanapotofautiana kwa kuiacha haki Allah akuongoze wewe kuiona haki innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim hakika wewe Allah tabarak wa taala ndiye unamuongoza umtakaye katika njia iliyonyoka anasema Sheikh Fawzan hadithi hii ni hadithi sahihi ya akhrajahu Muslim na hadithi Aisha Sheikh Fawzan anasema wa hadha du'aun adhim na hii ni dua kubwa yasimullahu bihi almuslim min alahwa'i walfitan washurur Allah anamuokoa kwa dua hii muislamu kutokana na matamanio na fitna na shari kwa hiyo mtu ukiona umetawaliwa na fitna na shari ha, na matamanio muombe Allah tabaraka taala dua hii ili aweze kukuokoa na mambo hayo ya shari inshallah نكتفي بهذا القدر القليل حتى نسمع الأذان بإذن الله نعم Naam. Baada ya ku, ku, kumaliza sharh ya maneno haya ya muallif rahimahullah tamassak bihablillah ikuwa sharhi ya hichi kipande tamassak bihablillah shaka akasema watabi'il huda واتبع الهدى نوفواتي ونغوف سمى شيخ ثم قال النابي رحمه الله تعالى واتبع الهدى والهدى هو الذي بيث به محمد صلى الله عليه وسلم ونغوف نوليانباء ومتوم وتميت محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى كما لمسيما الله متكوفه huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye alimtuma mtume wake kwa uongofu na alimtuma na uongofu aje awaongoze watu na kadhalika alimtuma na dini iliyokuwa ya haki ili dini hii ije ishinde dini zingine zote hata kama washirikina watachukia walhuda huwa alilmu nafia wa dini alhaq huda ni elimu yenye manufaa na dini ya haki wa huwa alamalu salih na huda pia ni matendo yaliyokuwa mema kwa navyokuwa tunaeleza watabi'ul huda lazima ujue kwamba lazima huda uipate kwenye elimu yenye manufaa unapokuwa hutaki kusoma elimu yenye manufaa maana yake huwezi kuupata uongofu kadhalika alhuda inapatikana kwenye dini yenye haki unapokuwa kwenye dini ya batil pia huwezi ukapata uongofu Allah asema manshaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasaat sa'at masira wazi eh? kwamba yule ambaye atakayempinga mtume baada ya kumjia uongofu baada ya kumjia uongofu ai eh, baada ya kupata ilmu yenye manufaa baada ya kumjia dini ya haki wazi kisha yeye akampinga mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kadhalika uh, eh, hidayah inawapata watu waliokuwa na itikadi iliyokuwa salama Allah anasema walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin wale walioamini wakawa hawakuchanganya imani zao na dhulm maana ashirk sawa bimaana ashirki ulaika lahumul amn hao ndio wenye aman wa hum muhtadun na ndio wenye hidayah wazi maana ya kwamba watu wanatakiwa wajitahidi kushikamana na uongofu na kufuata uongofu lakini katika hilo silaha kubwa ni kusoma na silaha kubwa ni kuitengeneza imani na silaha kubwa ni kuitengeneza aqida na aqida itengemai isiyokuwa kwa alilmu nafi kwa watu wajitahidi kusoma ili waweze kupata hilo kwa hiyo muallif rahimahullah ta'ala anasema tamasak bikitabi la wattabi'il huda sawa kana kwamba anataka kukwambia shikamana na kitabu cha Allah katika kukisoma sawa na kushikamana na sunna za Allah katika kuzisoma kisha utashikamana utaufuata nini uongofu wazi naam na kwa sababu alhidayah sababu alhidayah ni kitu kinachohitajika na kinatafutwa na ndio maana tunasoma wanakra fi akhiri fatiha tunasoma mwisho wa sura al-Fatiha tunasomaje ihdina siratal mustaqim kila siku tunasoma katika sala zetu eh kama sala raka nne tunasoma mara nne kama raka tatu tunasoma mara tatu kama raka mbili tunasoma mara mbili na kila siku kama tunajirejea tunasali raka tatu sawa nne saba nne tena kumi na moja kisha tunasali nne tena kumi na ngapi kumi na tatu tunasali mbili kisha kumi na saba sawa na katika hizo kila rakaa tunakuwa na sura al-Fatiha na kuna dua hiyo ihdina sirata al-mustaqim tunahitaji nini njia iliyonyooka sirata alladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح wale ambao Allah amewaneemesha ni wale ambao wamekusanya kati ya elimu ni manufaa na matendo mazuri wal maghdubi alaihim walladhina akhadhu alilma wa taraku alamal wachukiwa ni wale ambao walichukua elimu na wakaacha kufanyia kazi wadallun hum alladhina akhadhu alamala wa taraku alilma waliopotea ni wale ambao walichukua matendo wakaacha elimu kal mutasawifa wal ubad al juhal kama masufi sawa eh nasema masufi mnajua eh makhurafi sawa ambao ni maubad na aljuhal wanaabudu Allah ala jahli wanaabudu Allah ala jahli ثم قال المصنف حفظه الله والهدى والهدايه على قسمين huda na hidayah yote moja lakini naganyika mara mbili uongofu naganyika mara mbili القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق uongofu kwa maana ya dalili na kuongoza na kubainisha haki wa hadhihi hidayatun amma na huu ni uongofu amma ambao kila mtu anaongozwa kwa uongofu huo unamhusu yani tunapokuwa tunaelezea sasa hivi hapa hii ni dalili tunawaonyesha watu wote wafuate watu wa sunna wafuate haya watu wa bid'a wafuate haya makafiri washirikina ahlulkitab wote wafuate haya wazi eh hii ni hidayah tu عامة بمعنى إرشاد والدلالة والله هدى الناس جميعا الله موانقوز وطوت بمعنى أنه بيّر لهم الحق ما أنا يقوم الله بين مبينشي وطوت حقي ووضحه لهم ناكاو مواركي وازي حقه كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ala alhuda ana eh? ama watu wa samudu sawa eh? watu wa samudu ni watu gani eh? nani alitumwa kwao saleh ama watu wa samudu fahadainahu tuliwaongoza yani tuliwatumia saleh kadhaba samuda kadhaba samudu bitaghwaha idh ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatullahi wasuqiyaha wadha kwamba watu wa Samud walikadhibisha kwa kufanya uasi na uovu walikadhibisha kwa kufanya uasi na uovu baada ya kuwa mtume wao kisha walingania ambao ni Saleh kadhaba Thamud bitagwa kadhisha kwa ilikuwa ni nini idhimbasa ashkaha pale ambapo walipomtuma mtu muovu kuliko wao kwenda kumtumbua na kumuua yule ngamia ambao ulikuwa ni mujiza kwa wao walioomba wao wenye tutolee ngamia kwenye jiwe kama wewe ni mtume wa Mungu na sisi tutakuamini akasema nikikutoleeni atakuwa na masharti haya na haya kama ndio tutafuata wao walipotolewa ile ngamia wakaangalia wakiwa wanaangalia akawapa akamwambia huyu atakuwa kunya siku yake na mtakuwa siku yenu wazi yale yakawa yamewashinda wakaamua tu kumtuma mmoja katika wao bwana wewe ndio khabithi kuliko wengine nenda kule ukamtumbue huyo ngamia atasumbua sisi yani sisi tu tunazamu ya wanyama kula kunywa maji na siku ya wanyama kunywa maji sasa simkinywa leo simtabeba na ya kesho ilivanye mtekeleze amri askadhaba thamud bitagwa sawa idhin ba'atha ashqa lakini Allah anasema wa amma thamud fahadainahu faqala lahum rasulullahi sawa akawaambia mtume wa Allah tabarak wa taala huyu ngamia huyu huyu ngamia huyu ni wa Allah ngamia huyu ni wa Allah anatakiwa anywe siku yake na nyinyi mwenye kwa siku yenu wao akamuua wala anasema fastahabu al'ama ala alhuda sawa eh? wao walipenda upofu zidi ya nini ya kuona ya uongofu tumeelewana na alhuda bitafsiriwa na kama kama nini na Sheikh Fawzani huko juu alilmu nafia wa dinul haq wazi wal amalu salih kwa kinachoanza ni matendo ni, ni, ni elimu yenye manufaa wazi kisha unafuata dini ya haki kwa kuiona baada ya kusoma elimu manufaa kisha unatenda matendo yaliyokuwa mazuri kwa tutabaki tunasumbuana tu hapa wazi eh tutabaki tunasumbuana kumbe njia iko wazi na watu hawaitaki sawa eh? lakini kila mtu anapenda nafsi yake isifike katika kile ambacho kilichokuwa kizuri hata asiyejua kuendesha ndege asiyekuwa rubani kumwambia na fulani umeona nyuma ukuta fulani anajua kuendesha ndege akisikia sema ah, mashaallah hawa kubwa anajua kabisa mtaalamu mwenyewe eh wanijua kumbe yeye mwenyewe anajua kwamba hajui wazi eh kumbe mwenyewe anajua kwamba hajui ukimpa ndege hapo hajui ataanza wapi huenda hata hajawahi kuona ile ile ile ile ile sura ya kule anakokaa rubani ya ndege mwendeshaji ndege anainua ndege anafanya fanyaji lakini ukiambia ah, fulani hajui kuendesha ndege mbona dharau kwa sema kama hawa watu hawa wanadharau katika hali ambayo hilo lipo katika hali ya kawaida ya kibinadamu kama mtu upenda sifika kile ambacho asichokuwa nacho wazi eh anasema watabi'i alhuda wapate uongofu kwa hiyo uongofu uliamrishwa hapa na shekhe ni alilmu naf kwa tusome dini yenye manufaa tusome elimu yenye manufaa tuifuate dini ya haki tufanye matendo yaliyokuwa yaliyokuwa mazuri kwa hiyo anasema fahadhihi hidayatu dilalati wa irshad huu ni, ni, ni hidaya ni uongofu wa kuelekeza tu na, kuongo, na, ku, na kuongoza tu yani kuwaonyesha watu kwamba hichi ndio jambo la sawa hili sio jambo la sawa wazi ni jamaa la tuharibuna msipige vita sawa eh? msipige vita sisi kazi yetu ni kuwaonyesha tu hili ndio la sawa sawa hivi sio la sawa sawa ukiwa ni katika watu wenye kufuata alhamdulillah tasema itakuwa ni khair Allah atakuwa amekuafikisha ikiwa kama sio katika watu ukiwa kama sio katika watu nilifanya basi usitupige vita sisi tunaonyeni hii ndio njia ya sawa sawa haya jamani anayekuonyesha njia sawa sawa na wewe ndio unadai kwa waitafuta amekukosea hajakukosea hajakukosea hata akisema kwa sauti ya chini hicho ndio njia sawa eh bado atakuwa amekuonyesha kwamba kama utakuwa umemsikia hii ndio njia sawa sawa niifuate خلاص واضح محاربه والمخاصمه haya ni mambo ambayo hayafai haya ndio mambo ambayo hayasiofaa lakini tunasema kwamba kila ambaye anempiga vita yule ambaye anafikishiwa atapata ile fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha Masallallahu Allah salama wal habari ni nzito kwa yule ambaye anaipinga haki hali anaijua. kuwa anaijua Kama kipinga haki hali ya kuwa anaijua kinachofuata ni nini ni adhabu kadhaba samuda nasema katika katika katika katika surati ile katika sura katika surati zariyat wa fi samuda iz lahum tamatau hata hin faatau an amri rabbihim faakhadhathum sa'iqatu wa hum yanzurun samode kwa watu wa ilqila lahum tamattau hatta hin waliambiwa nyinyi bwana stareheni tu kwa muda mchache stareheni kwa muda mchache baada ya ule muda mfupi kupata starehe yao Allah tabaraka wa taala akawa amewaadhibu adhabu ya wao kuletewa upepo kuwarusha na kuwapeleka juu kisha kuwashusha chini wakawa viwiliwili vyao vimeingia katika katika ardhi wakawa wamesimama kana kwamba ni magogo ya mitende iliyokuwa imekitishwa chini kaanahum ajazu nakhli munqai Tukuja katika sura nyingine eh? Kaannahum ajazu nakhlin munqai. Hii ni natija ya watu ambao hawataki kufuata haki hali ya kuwa tayari wameshabainishiwa haki. Wazi? Kwa Sheikh anasema wattabi'il huda. Wattabi' alhuda. Watu tamasak bi kitabillahi wattabi' hii wattabi'il huda lazima watu wafuate haki. Lazima watu wafuate haki. Mafi girgiri kama wanasema Bangali, mafi girgiri. lazima watu wafuate haki wa illa itawapata adhabu ya Allah tabaraka wa taala hii ilikuwa ni hidayatu irshad القسم الثاني القسم الثاني هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به هدايه ya tawfiki ya watu kuwafikishwa kufuata nini kufuata haki kuitenda haki na kushikamana nayo ile ilikuwa hidatu irshadi ambayo inatoka kwa walinganizi. Ama hidatu tawfik inatoka kwa nani? Kwa wale waliolinganiwa. hidatu tawfik Allah amewafikisha Allah amewafanya kuwa ni watu ambao ile haki wanaiona nyepesi katika nafsi zao. Kuna watu wengine wakibebesha haki kama vile bebesho kilo 500. Hawawezi kabisa abadan. ma yastati' ma يتحمل yasma hawezi kutahamal kusikiliza haki dakika dakika tena yamshi yafir anakimbia ma yatahammal huyu hajawafikishwa innaka la tahdi man ahbabta sawa hakika wewe Muhammad haumuongozi umtakaye au muongozi umpendaye sawa na wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim hakika wewe utaongoza watu katika njia iliyonyoka hii hidayatu irshad na ile hidayatu ish hidayatu tawfiq hakadha kwa alhidayatu hidayatan asema hadhi hidayatun khasa na hii ni hidayah maalum khasa la takunu illa li ahli iman hii haiwi isipokuwa kwa watu wenye imani wala yamlikuha illa Allah na hakuna anayemiliki hidayah hii isipokuwa ni Allah wadha fala yamliku hidayatul qulubi illa Allah jalla wa ala hakuna anayemiliki hidayah ya nyoyo za watu sawa eh sio ni Allah qala Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin wewe Muhammad haumuongozi umpendaye sawa eh lakini Allah tabaraka wa taala ndiye anayemuongoza anayemtaka naye Allah anamjua au anawajua wenye kuongoka wa hadhihi al-aya asa wa hidayatud dilala wal irshad yamlikuha rusul wal anbiya hidayah kuwaonyesha watu dalili na kuwaongoza hii inamilikiwa na mitume na manabii wa ahlul ilm na wanawazuoni kulluhum yadulluna ala alhaqi wote hawa wanawajuza watu ni haki wayubayinunahu na wanaibainisha hiyo haki wayubassiruna bihi na wanawaonyesha watu hiyo haki kwamba hii ndiyo haki ha? shita am abaita hii ndiyo haki umetaka au umekataa hii ndiyo kuonyesha hiyo ndiyo haki sawa sawa eh eh wana lazima uonyeshe kwamba hii ndiyo haki sasa siku ya kiyama <coughs> utasimamishiwa hoja baada ya kuwa tayari ulikwisha onyeshwa haki ni hii hapa naam ولهذا قال تعالى linabihi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakika wewe utaongoza watu katika njia iliyonyoka warubama yakulu qail hasa huenda msemaji akasema limadha qala Allahu jalla wa ala linabihi fi ayati in, wa innaka latahdi wa qala fil aya fil ayati ukhra innaka la tahdi man ahbabta alaysa hadha ta'arudha asema aya hizi mbili mbona Allah anasema wewe utaongoza alafu wewe hutaongoza vile unayemtaka hivi hakuna hakuna taarudh hakuna kupingana hapa katika hizi aya mbili taarud maana kupingana eh? anasema aljawabu laisa hadha taarudan hasha wa kalla hapa hakuna kupingana hata kidogo bal qawluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yani tadullu wa turshid wa tubayyin wewe utajulisha na utaongoza na utabainisha wa qawluhu innaka latahdi man ahbabta yani la takdir ala tawfiqi nnas wa qabulihim alhaq wewe uwezi kuwafikisha watu sawa na kuwakubarisha watu katika haki hilo huliwezi fahadha la yakdir alayhi illa Allah hila kuwafanya wakubali haki hili la kuwafanya waweze kuwafikishwa katika haki hili hawezi isipokuwa Allah wa taala fala taarud baina al basi hakuna mgongano kati ya hizi aya mbili hakuna mgongano kati ya hizi aya mbili wa ma tataaradhu inda man la ilma indahu bali hizi aya zinaweza zikagongana kwa yule asiyekuwa na elimu amma albasiru bilqurani ama anayeona kwa kupitia Qur'ani walbasiru bililmi na anayeona kwa kupitia elimu فلا يتعارض عنده القرآن والسنة كيه هزيغنغاني قرآن والسنة فالقرآن لا يتعارض أبدا والسنة لا تتعارض أبدا القرآن قرآن هيغنغاني ولا سنة هيغنغاني لأنهما تنزيل من حكيم حميد كسباب قرآن والسنة في مترمك كتوكك والله أبين حكيم أبين حميد من يعني حكمة ويكو حميدي وعلى walakin sha'na fil ladhi yafahamu wa yajma'u baina al adilla lakini jambo lipo kwa yule ambaye anafahamu na anaweza kukusanya kati ya dalili mbili na kuziwekea ubainifu wa wazi واضح نعم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك